da aƙida aƙidar musulunci ta tauhidi wannan aƙida kashe biyu tauhidul ilahiyya da tauhidul rububiyya to muna fata Allah ya buɗa muna mu fahimci wannan tauhidi domin ba mu shiga aljanna sai da wannan tauhidi shine sharaɗin da Allah ya gitta Allah ya ba mu ikon shiga aljanna to jiya mun tsaya akan aya ta 42 wannan aya annabi sallallahu alaihi Allah na gaya wa mana cewa akwai daga cikin kafurai wayanda ke suna jin suna jin Qur'ani suna saurawa su ji amma me su mutane ne kurmaye kuma ba su da hankali saboda haka wanda yake gashi bai ji kurma gashi kuma bai da hankali ya za a yi ma ya ji balle ya gane ko da ya ji ba zai fahimta ba dan ba hankali to yau Allah ya ce mana wa minhum wa minhum man yanzuru ilayka afa anta tahdi al-umya walau kanu la yabsirun daga cikin kuma wayannan kafurai akwai wanda yake yana kallon ka yana ganin ka lokacin da kake karanta alkur'ani? shin Allah ke tambaya shin zaka shiryar da wanda yake makaho ko da ya kasance shi makaho la yubsiruna ba su da basira na fahimtar abu ga ga makauta na ido ga kuma rashin basira na fahimta wa minhum <coughs> sai ce ai law in damma ila adamil basira in Allah ya hada da rashin gani da kuma adamul basira da rashin basira ta fahimtar abu fa innal maqsud min al absar al i'tibar abun da ake nufi da nan absar shine i'tibar mutum ya zama yana da iya lura yana iya kula da abubuwa wal istidfar da ya kuma ganin wato ya yi amfani da hankalin shi ba wai kawai gani na ido ba wal amdat bi zalika me abun jingina a cikin wannan abun al basira ce wato akan akan iya wato fahimta ne ba gani ba ولذلك يحصل الأعمى المستبصر ما لا يحسنه البصير الأحمق shi yasa za a samu wanda yake makaho almustabsir wanda yake yana da basira gashi makaho wato a samu wato kyautata akan abu akan abinda wanda yake gashi yana gani amma ahmaq wawa gashi da ido amma wawa ne wancan kuma makaho amma yana da basira sai sa ashe kenan ba ganin bane basirar da ke cikin kalge ne fa haisu istama fihi al-humq wal ama faqad sadda alayhi al huda saboda haka wanda abubuwan nan biyu suka haɗu a gare shi shine wawanci da kuma makauta ta ido to lalle an toshe mishi kofa kofa shirya baya gani sannan kuma bai da basira wani shabbahahum bihim Allah ya yi misali da su fi adam ihtida da rashin iya samun shirya bal azam, wanda ma yafi girma shine fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fi sudur a wannan aya yake ma bayyanawa cewa lalle fa ba idanu ne suke wato makauta ba amma abin da ke makauta shine wannan wato zuciyoyin da ke cikin kirazan mutane shine ke makauta ba rashin ido ba ne rashin zuciya ta fahimta da basira wa jawabu law fil jumlatayn mahdhufun ay la tusmi'uhum me jawabin wannan lauɗinan da ke ciki laukanu la yusiruna yani ba za ta la tusmi'uhum ba ka iya jiyar da su wala tahdihim ba ka iya shiryar da su ala kulli halin mafrura kowane irin hali da za ka da ثم عقب الكلام بقوله تعالى yanzu kuma Allah zai kawo bayani akan wannan abu da ya gini ne aka ce wato duk ka yi da wanda yake Allah bai shiryar da shi ba wanda yake makaho makahon ido kuma da makahon basira ba yadda za a yi ka shiryar da shi hanya madaidaiciya duk yadda yi ba zai shiryu ba domin me matsala shi biyu ce ba gani na ido kuma ba gani na basira amma in mutum na da ɗaya daga cikin su to zaka ga abin nashi da sauki to yuzallimun nasu shay'an lalle fa shi Allah bai zalunta mutane wani abu lakin an-nasu mun yuzlimun amma mutane sun kasance kawunan su ne suke zalunta ai lama hakama Allah ta'ala a ahli shaqawa lokacin da Allah ya hukunta akan mutanen da wato shaqiyan mutanen da ba su da arziki bi ce wato ya musu hukunci da rashin arziki liqada'ihi domin abin da ya ya yanke hukuncin shi wa qadarihi da qaddarar da ya musu asabi wanda yake ta gabata fihim a cikin su akhbar ah, fi hadhihi al-aya wannan aya Allah ya nuna anna taqdir shaqawa wannan qaddara wannan rashin arziki da Allah ya akan mutane wanda ya riga rubuta musu haka ma kana zalika zulman wannan ba zalunci bane ma kana zalika zulman min ba zalunci bane annahu yatasarrafu fi mulkihi domin Allah yana yin abu ne a cikin mulkin shi yanda yake so kaifa yasha'u wanda yake so wal khalqu kulluhum kuma halitta dukkan halittu abiduhu bayan Allah ne wa kullu mutasarrifin fi mulki kuma duk wanda yayi tasarrufi yayi da abinda ya mallaka yanda yake so la yakunu zaliman bai da za a ce kuma azzalimi ne innama qala walakin an-nasu yuzlimun Allah ya ƙara cewa to ai mutane su ne suke zalunta kansu li'anna al-fi'l al-mansub ilayhim domin aikin nan da ake jinginawa zuwa gare mutane bi sababil kasbi domin su suka aikata shi wa in kana qad sabaqa ko da yake ya gabata Allah a qaddara Allah abinda yanke a cikin su wato wannan babin qaddara babi ne sai dai mutum ya taslimi yanda bi shi. Allah ya kaddara komai ya ce wannan shaƙai bai da arziki ɗan wuta wannan kuma ɗan aljanna da falalashi ba da cancanta ba sai falalar Allah zai saka aljanna kuma sai adalcin shi ne zai azabta ka ta yaya haka domin ya riga rubuta komai to in ya saka kuma mutum aljanna bi sababil kasb domin ya yadda kuma ya aiki shi sa shiga wancan kuma bai yadda ba saboda ka in Allah bai zalunta kowa wani misali za a iya bayarwa don mutane su gane ko da Allah ce fala dirbu lillahi al-amsal ba bugawa Allah misali amma wannan dan mu fahimci ne yara ne ke wasan kasa suna cikin ce abin nan yashi suna wasan kasa wannan ya dan gina wannan ya gidajen shi su yi hanyoyinsu suna wasa in wani ya gidan shi na ƙasa wani yaro ya taka mishi ko ya ɓata mishi za a yi faɗa za a yi faɗa tabbas ya za ka ɓata min kayana za su yi faɗa amma da shi ne ya yi wannan sai sa ƙafa ya shure akwai wani zai zarge shi ba wanda zai zarge shi kai kai kayanka kai ka rusa kayanka amma da wani ya taba mishi da za a yi faɗa to haka Allah ya mallake mu duka don Allah ya halaka kai ya sa ka wuta kayan shi ne za ku bai zalunci ba kamar da yaron da zai shure gidan kasan shi da shi yayi ya shure bai zalunci ba kuma ba wanda ma zai tuhume shi da zalunci to haka ubangiji duk abin da ya kaddara ya aiwatar a duniyan nan ba mai tuhuman Allah da zalunci kayan shi ne haka yake so saboda haka mutum sai fata yana cikin wato kaddara Allah mai kyau wasirf anna sharra ma qadait cikin addu'a Allah kau da mu daga cikin sharrin abin da ka riga ka hukunta domin addu'a tana canza kadara Allah Allah ya sa mu cikin masu cin nasara wallahu alam Allah bi shi sani wa yawma yahshuruhum wa yawma nahshuruhum بلقاء الله وما كانوا مهتدين to Allah ya ce wa anzirhum wato kai musu gargadi wannan gargadin yawma yahshuruhum wanda Allah zai tada su ka an ai ka annahum lam yalbasu kaman dai ba su zauna ba fi dunya wal qubur ba su zauna zaman duniya ba ba su zauna ko ko zaman kabari ba illa sa'atan minan nahar sai wani sa'a daya wadan lokaci kadan na nayi ne li hauli ma ra'u domin tsoron da abin da suka gani ko jumlatul tashbih wannan jumla ta tashbih inna ka'annahum din lam yalbasu jumla gaba daya hal hali ce min ad-damir fi nahshuruhum wa yahshuruhum damirin eh, halin damirin ne wato ran da za mu ta da su ranar tashin kiyama ka allam yalbasu kaman ba su dade ba kaman ba su zauna ba labisa wato ka zauna kaman ba su zauna a duniyan nan ba wanda kuma suke kabari kaman ba su zauna zaman kabari ba illa sa'atan minan nahar sai wani yini sa'a daya cikin yini sa'a kuma a nahar yana sa'a sha biyu sai sa a cikin sha biyu nan nan kaman shine kawai ya ta'arafuna bainahum suna sanayya tsakanin su ya arfu ba'duhum ba'd wani sashi na sanin wannan a ah, fa malam wani a ah, kaga wannan sal kaga wance idza bu'ithu lokacin da ake tada su haka za su yi mutum ya gane kowa zai gane zaka gane wayanka, da yan uwanka da abokanka da duk zaka gane mutane kowa zai gane juna ranar tashin kiyama thumma yanqata ta'aruf sai daga baya kuma wannan sanayya ta tsinke da shiddatul ahwal don tsananin don tsananin wannan tashin kiyama wal jumla ita ma wannan jumla hal muqaddara hali ne wanda aka kaddara ai muta'allaqu bi aw muta'allaqu bi zarf ko ko an rataya shi da zarafin shine wato yauma yauma shine zaraf qad khasira alladhina kadzabu bi liqa'i Allah lalle wa'annan wa'anda suka karyata da haduwa da Allah hasira sun yi hasara bilba'at wato wanda su karyata da cewa Allah zai tada mutane sun yi hasara wa ma kanu muhtadin ko za su kasance cikin masu shiriwa wa ma'tuf ala silati alladhi eh, alladhina ai qad khasira alladhina kadzabu liqa Allah ghairi muhtadin lalle wa'anda suka karyata da haduwa da Allah to sun yi hasara kuma za su zama inda ba sa shiriwa to da Allah ya ce in an tada mutane za su ga kamar sa'a suka yi kamar sa'a a suratu yasin lokacin da za a tada mutane za su ce kalu ya waile na man ba su da min makadina haza lokacin da za a fito da mutane da kabari waye tada mu waye tada mu daga cikin wannan baccin wannan kuncin nan tamu sannan kuma cikin uh, zalzala idza zalzalat al-ardu zilzalaha wa akhrajat al-ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha Allah na cewa lokacin da za a yi ƙasa girgiza girgiza sannan ƙasan ta fitar da nauyinta wato mutane su fito daga kabari me mutum zai ce wa qala al-insanu ma laha me same ta me halin ta, me kissa wannan ƙasa take wannan girgiza da muna zaune kwanci lafiya sannan gashi yanzu tana girgiza a wannan ibn kafir ya ce wannan la yunafi bai kore cewa akwai azaba a cikin kabari bai ba domin kwaro ta daga aisha radiyallahu anha ta ce wa yan su tsofaffi guda biyu mata sun zo annabi sallallahu alaihi wasallam a madina sai su wayannan matan yahudawa suka gaya wa aisha inna ala quburi yu'azzabuna fi quburihim lalle mutanen kabari ana musu azaba a kabarin su sai aisha ta ce Eh, ta karyata su amma ta ce ba ta samu sukuni ba sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo a wurin da ya tambaye ta haka sai annabi ce eh sun gaya miki gaskiya lalle ana azabta su kuma azabar su kowa na ji dabbobi kulluha sai Aisha ta ce fa ma tun tunda na gaya ma annabi wannan fa ma ra'aitu ba'ad fi salatin illa ta'awwadha min azabi qabr tun daga lokacin ban taɓa ga annabi a cikin sallah ba sai na ga yana neman tsari daga azabar kabar to abinda malik ya ruwaito <clears throat> domin kullum riwayat malik ta fi duk riwayat malik ita ce akdam ta fi kusa da annabi akan kowace riwaya me malik yace an ruwaito daga abdullahi bin abbas anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yu'allimuhum hadha du'a annabi ya kasance yana koya musu wannan addu'a kama yu'allimuhum sura minal alquran kamar yadda ke tsayar da su ya koya musu qur'ani ya kasance na koya musu me yake cewa yace Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannama wa a'udhu bika min azabi al-qabr wa a'udhu bika min fitnati min fitnati al-masih ad-dajjal wa a'udhu bika min fitnati al-mahya wal mamat ya Allah ina neman tsarin ka daga azabar jahannama ina neman tsarin ka ya Allah daga azabar kabari to kaga akwai azabar kabari kenan kuma ina neman tsarin ka daga fitina ta masih ad-dajjal wato dajjal zai fitina mutane ina neman tsari hakanan yana da matsarinka daga fitinar mai rai da mamaci to wannan da ya nuna da duk da haka duk da azabar kabarin nan wato Allah na da rahama duk komai tsananin abu sai ka ga rahama cikin Allah duk zaman kabarin ma in an tashi kamar awa ɗaya ne ko da zai azaban bai zai sai mutuna ba domin kowa zai tashi wanda azaba za ta dawoma a gare shi ali fir'auna wa yawma yu'raduna alaiha ghuduwan wa ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب سواء آل فرعون da fir'auna kamar yadda rana ke fitowa ta faɗi haka ake musu azaba har sai ran tashin kiyama sa su cikin wuta shi ma ya nuna kai azabun kabar amma duk zaman kabari دي da ya tabbata shine kamar sa'a ɗaya ne da wanda ya da wanda zai mutu gobe dukkan in an busa kaho zai ci a ba wani bambanci shi ne wannan gargaɗi ga mai son ya kashe wani don ka kashe mutum don rayuwar da za ka yi bayan shi ɗan kaɗan ce jin zai gude zai kashe sadauna ɗan ai ka tafi da zunubi din dinta zai kashe murtala tsakanin su nawa ka kashe mutum kuma ka zama cikin bala'i sannan rayuwar ma nawa take ko da akwai wani tun lokacin sadauna yana da rai har yanzu zai ga kamar rayuwa ka kamar je muka fara tafsiri kamar jiya jiyan nan shi mun fara gangara za kare saboda haka abubuwan nan na ubangiji mutum ya tsaya ya ta dabbobin su ya gyara rayuwarsu rayuwar nan ba komai ba ce ita kanta dukkan rayuwar nan da aka baka kwa shekara ɗari in tashin kiyama yanzu za ka ji kamar sa'a ɗaya ne Allah ya baka a duniya ashe tun da sa'a ɗaya ce ka yi ƙoƙari cikin sa'an nan ka yi abin da zai amfane ka ka yi abin da zai amfane ka abinda zai amfani mutum shi ne kullum ya kaddama abinda aka hana akan abinda aka ce a yi kamar dukkan muharramat domin kamar muharramat sai bai da lalura ta wannan ah, katsira sannan abinda aka ce a yi fa'atu minhum mastata'tum kai wanda za ka iya domin na lura mutane kullum su sai su ɗauko lodin suna so su ɗauko maka lodin hasanat lodin hasanat kai kaza kai kaza kai kaza kai kaza to ka duba mutumin nan me kuma sayyi'ati da yake yi ba ma kula da sayyi'ati mu bar abin da yake sabon Allah ta rahim yanzu wani zai zai bi shiri ma da iyalin shi da yankin shi bai taimakon yan uwan shi amma gashi ta yana kiyamul lai aikin banza gaba yan uwanka kuji ka huta kai ka. don ya hana qati'ir rahim bai shiga aljanna wani mashayi wani dan gulma gulma kila wa qal duk an hana su amma za ka gana wani abu can mu bar kula da hasana hasa ina fattakullaha mastata'tum amma an ce a bar abu kamar shi domin Allah ba zai saka wa abu sai ya zama maka cuta saboda haka malamai ku kula da yawa zaka ji malamai suna karanta hadisai hadisai da ifai amma da yasa suke karanta shi wai fihi fihi akwai falala mai yawa abinda ba su gane ba shine wannan falololin da suke cikin tarhib wa targhib na ɗaya mafi yawan su ma ba ingantattu bane mafi yawa ba ingantattu bane bari ba ku misali mai sauki yanzu mutumin da yake yayi haji daya kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya haji yayi umrar shi daya annabi ya yi umra uku inda na amma duka karfin shi da hankalin shi da kudin shi da komai fi sabilillah ya ga dai ya yaɗa wannan addini saboda haka wanda ya gina makaranta wanda ya taimaka wa kufara ya kashe musu kuɗi ya fi mai yawan kullum kowane kowane ramadan yana yana yana umra ya fi shi amma maganan zuwa umra a ramadan hadisi ya zo eh amma fadahilul a'mal ne amma wannan fa nassi ne fakku raqabatin aw it'amun fi yawmin zi masghaba yatiman za maqarba aw miskinan za mutraba kaga mutum ya bar ginshikin aiki amma ya ji tsunduma yana yin wani abu wanda yake musahabi umar shi hatta sai annabi alaihi salatu wasalam annabi da madina da makka bai fi kilomita 500 ba kamar daga nan zuwa sokoto da yana so kullum yana kan hanyar madina makka amma ga abu aham ne jihad to haka yanzu tunda akwai jahilci jahilci ya muna kanta jahilci ya muna kanta a kashe kuɗi kan makarantu taimakawa fito da mutane daga wannan wannan jahilci ya fi akan muna bin muna bin tatabbu na faladat inda wani ma ba tabbata ba hadisin umran nan bukhari ya rawaito ibn kasir ma ya bayani wannan khususiyya ce ta ummu hani ko ko wa'ansu mutane na ansar ba wani kowa da kowa ne domin da na kowa da kowa ne kenan wanda ya umra a haji a ramadan kenan ta ajin hajji wato kamar hajji ya sauka a kan shi bai sauka ba hajji yana nan kan shi ashe mutum kai shi wa kenan irin nan da yawa shi yasa mutane dole su kula da wannan abu mu hana mu abin da Allah ya haramta yanzu misalin Allah ya ce kada mu rabu wa tasimu wa tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu kada ku rabu kada ku rabu kin rabu wannan ya alheri akan wani abu yin wa'azi da wannan abu duk fardu bi kifaya ne fa fardu bi kifaya ne kamar jama'a za ta bi da aka mata sunna jama'a an yi ta ku yi da'awa daga daga jama'atul rasul sallallahu ka fito dan ayi da'awa dan ku kira mutane bil husna ku musu gargadi ku kira su da abubuwa to kun bi kun rabe to gashi kuma kuna ta kuna wa'azi ku bar wa'azin ku haɗe ya fi domin haɗewan wannan wajibi ne haramun ne rashin rashin haɗewan amma wancan fa fardu bi kifaya in mutum ɗaya ya yi wa'azi aka ji ya ya wadatar da kowa to kullum muna kaddama abin da yake an ce kai abin da zaka iya muna kaddama shi akan abin da aka hana babi ne buɗe kullum zaka ji suna karanta hadisai da ifai matrukai wasu maudu'ai na ƙoƙarin nuna wa mutane falalan abu wani bawon Allah ta nan mun sallah mun sallah shi zai dame ne yace kai a tashi ayi mutane gargadi a musu tsawa abin da ya lura duk masallaci da an sallame sai kaga mutane na tashi na tafiya wannan ba sa fa salli li rabbika eh, fa idza faragata fansab in ka kare sallama ka zauna ka kahu kai duka azkar inda ake yi ya kare duka na ce gaya maka wallahi ba da mutanen sun sallah da ku ba eh sun yi to alhamdulillahi har sun yi farillan da kai alhamdulillahi ka tsaya nan domin abin nan da kake kokarin lazanta musu ba lazim bane ba wajibi bane kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallame nahada ala qadamaihi sai tashi tafi wani na da kuka an yi wani lokaci ne wani lokaci ya bari wani ya ba kuma dukkan su yake ba wani lokaci haka sannan kuma yana tafiya zaka iya yi saboda haka dan mutum ya zo ya sallah da kai yana da haja yana da kanti yana da wurin zuwa ba wasu ya tsaya wai ya nuna muku yana wani zikiri ba babu wai tashi tafiya shi me yasa za ku matsa ma mutum nafila babinta faman istata'a wanda zai iya inna allaha la yamallu hatta tamallu iklafu min al'amal ma tuti'un ma tuti'una annabi yace ku yi aikin da za ku iya Allah bai gaji sai ka gaji duk ibada da kake ka gaji kana Allah Allah kare to Allah bai karɓa ta sai lokacin da kake cikin nishadi wannan abu kuma Allah yana abin da yake so ba yawan ibada bai so ma Allah wa dana ibada ai kaɗan kuma amma a doge kullum a dinga yin ta shi yake so ba ka dinga tula ibada da karshe kuma ka zo ka batta ba saboda haka wannan gargadi ne ga malamai su daina ma mutane wannan babin targhib su su nuna ma babin abin da aka hana domin in mun rabu da abubuwan da aka hana to Allah ka iya san irin abin da kasar <clears throat> nan za ta gyaru da alamin islami gaba daya zai gyaru Allah shi da mu wa imma nuriyannaka wa imma وإما أي فيه إدغام النون أي إن الشرطية في في باء الزائدة إن دماني إن وأن نون إن الشرطية دمات زائدة وإم وإما نرينك بعد الذي نعدهم للي إن دمك نونا مكا wannan sha in mun nuna maka ba'da alladhina iduhum wani sashen abinda muke musu wa'adi da shi bihi min al'azabi fi hayatika cewa za a zata su a rayu a lokacin da kake da rai wa jawabin shart mahdufun ai fa zaka me jawabin in shart me jawabin sharadin domin kowane sharadi yana da jawabi shi sharadi yana da waje in kin fita daga kofan nan in kin fita daga kofan nan shine sharadin me me me jawabin zan ci Allah gafarta ni shine jawabi ko aw na tawaffayan naka ko ku za mu ɗauki ranka qabla ta'zibihi ko ku mu ɗauki ranka mu wato mu matar da kai innaka mayyitun da kai mai mutuwa ne kafin lokacin da abin da aka musu alkawali fa ilaina marji'un to zuwa gare mu ne zuwa zuwa <clears throat> zuwa gare mu ne wato mu ko masu Allah ce aw natta wa faya a ba ina kokarin na tawaffan na tawaffai na ne wannan na tawafayyan naka ko tawaffa eh, tawaffa tawaffa kalima ce in ta zo mutlak aka sake ta ba ta da ƙaibi to ma'anar shi mutuwa amma ta zo da ƙaibi ko zai tawaffa kun billai, cikin dare shi ta ɗaukar ranku cikin dare tunda aka ce cikin daren nan wannan aidin sai nuna a bacci ake nufi domin ba kwa ke mutuwa da rana ba amma in yace inni ka zan ɗauki ranka a zan zan da kai ne dan me dan babu kaidi haka na annabi sallallahu alaihi wasallam nan ma Allah yake nufin na naka zan ɗauki ranka wato ka mutu ba wai kai bacci ba fa ila lamar da zuwa gare mu ne sun mallahu shahidun Allah ya zama kuma shaida muttali ala ma in kai mun dauke ka kafin abin nan da muka musu wa'adi ya zo ko ko bayan an ɗauke ka ya zo to Allah zuwa Allah za su koma dukan su kuma Allah shine mai shaida wato mai ganin abin da suke aikata min takzibihim na kafircin da suka yi da kareta da suka yi azihu azihim shaddal azab kuma Allah ya musu shi azaba mai tsanani saboda ka bayan annabawa sun tafi Allah ne kuma shaidu shi wannan wannan rabi akan mutanen shi Allah na nuna kula da su saboda ka kada kai wani abu idan annabi yana nan ko da bayan yana nan kai yanda yake ko da bayan yana nan wata mata ta zo tana tawafi kutu tana da kuturta sai Umar yace yana yana roƙon ina roƙon ki da Allah kada ki cuci mutane ki bar tawafi ki bar tawafi shikenan sai ta ta ta je ta koma gidanta ta lazance. ta a makka take amma ba ta zuwa tawafi domin Umar ya hana ta sai ta cutar da mutane kuturta da gare ta sai bayan da Umar ya rasu aka ji labari an kashe Umar a gurin sai wani mutum ya ce wannan da ya hana ki dawafi ya mutu je ki dawafin ki sai ta ce kai ba zan mishi ta'a yana da rai ba ya zama bayan ya mutu kuma in saba mishi ba zan yi ba wato ba don mutane ba ne ba don wasu zaka bi in ba sa nan allan nan da ya ce ayyabin yana ganin ka wannan ya kawo ni magana dawafi ba wanda ke maka dama ba ibada kamar dawafi a makka an fi son yawan tawafi akan yawan sallah domin shi kaɗai ne wuri da musulmi zai iya tawafi ibada wanda kuma wanda suka karkace cikin sufiya suna tawafi a kaburruka wannan duk yan bid'a ne ba su lalan kuma zunubi ne ba wurin tawafi sai makka kaɗai shi yasa ake son eh, wannan mata yan makka amma tana da kutufa kuma shi ki bar mun da Allah ki bi kake kake cutar da mutane ki tsaya gida ya lai kowar na nan aka ce ga wani cuta ya zo mutum in ya tari sai ya fita daga wannan ya koma wannan ya cuci wannan zai ce to duk mai wannan tarin kada ya shigo masallacin mu kuma ya shigo ga bula da kuma kuma zai je na gungune umar ya hana tsawafi ba umar ya hana mu tsawafi umar bai bai son ayi ibada irin nifaq ya samu mutanen mu ni ban ji inda aka ce kada kai sallah ba ban ji inda aka ce kada kai sadaka ba ban ji inda aka ce kada kai komai ba ban ji inda aka ce ba abinda kawai ake so kar ku haɗu a masallaci dan kar ku cuci junan ku kuma ku cuci al'umma kuma ku cuci iyalinka dan Allah ji wannan niyya mai kyau wani da rashin tsoron Allah ya tashi yana murguda ayoyin Allah yana murguda hadisan manzo Allah yana murguda addinin nan wai kawai dan dai kawai ya nuna wai su ne masu gaskiya da imani ma ga su nan sun karkace wani kuma suna cewa a wani makirci na ji wani bawan Allah ko da yake na san shi kware da suke da talfon ya kamata ya mishi amma zan yi dan jama'a su ji kada ku yadda makirci ne wata hukumar duniya ake so a yi kai da Allah ya bani Adam ba wanda Allah ya mallaka mishi bani Adam babu shi wannan ko annabi alaihi sallallahu alaihi wasallam Allah bai mallaka mishi ba annabi ya ce an nuna mishi masharikil adawa wa garibi ha iyakan mulkin shi kenan sama da ƙasa musulunci ba zai kai ba gashi na muna gani zulkarnin shi ma ya bi mashirkil matla da mashirkil ko da ya fara daga mashirki ya koma matla iyakan shi kenan mutane da kama babu wani mutum ba wata daula da ta kame duniya gaba ɗaya kaka babu shi ko dajjal da zai fito annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bayan Allah ku doge ku doge ku dege ku yaƙe shi ba zai samu nasara ba wawaye za su bi shi daga yahudu sai mata su za su ga bin dajjal ba mutane ba wannan aqidan wai za a zo shaytan yayi duniya ya wata one world power one world order wannan aqida aqidan kristanci ne wani mutum yana so shi gona ta cikin musulunci wa yake da wannan karfi ahwanu ala Allah ba wannan karfi saboda ka ya lafafi to ku yi abin da ya dace da addinin ku kakku ku tsammani kullum wani ana tsoratar da ku addinin musulunci na addinin al'izza ne so shi ke maganan galaba shi ke maganan cin nasara ba addinin wai ana danne mu ba kusan wani abu ko wani addini daga irin yadda su dauki aƙida su ne su Kirista sun dauki aƙida kamar an kashe annabin su an reta yaƙinan su an yi zalunci addinin su kullum suna ganin za a danne su kullum suna ganin za a kamar shi'a addinin su sun gina akan an cuci ahli an kashe sosai, an kashe kaza kullum suna ganin ana cutar su kullum wannan akaliya su kenan ana cutar mu ana danne mu musulunci ba kai yake ba musulunci shine ga shaidan can ga abubuwan shaidan nan mu danne su mu danne su saboda haka maimakon ka tsoratar da mutane ka ai musu wai allura kai kai kokarin yin alluran mana wai hana kai in ba za ka iya ba kuma ka samu hanya ta basira yadda za ka samu ta gaskiya me yasa kalli america da rasha addini ya koya mu na abu yanci a ci tawatur addini ya koya muna science of hadith ulumul hadith mustalah hadith suka ce ya muke gane gaskiya ta zama tawaturi in mun ga mutanen da irin su ba sa haduwa akan su yi ƙarya bai yiwa su haɗu kamar yanzu masalan kaga saudi arabia da iran sun haɗu akan wani magana to magana na gaskiya ne domin me ba sa shiri amerika da rasha kaga sun haɗu akan magana to magana gaskiya ce domin me ba sa shiri kaga kishiyoyi sun haɗu akan magana to akwai wani gaskiya sai dai kuma suna son su samu kudin miji ne wannan zai ba. wato in abin da ba su haduwa suka haɗu akan abu to gaskiya ne shine musulunci koya muna saboda haka corona virus daga cinta gaskiya ne me yasa china america rasha kowa na cewa a ah, tawatur baka tambayan ya faɗa ko da ba yahudi ne ba ruwanka domin tawatur shine ilimin da aka koya mana addini muke koya mana yana fitar da mu daga duhu ku kuna jawo mu cikin duhu waye ke da iko akan bayan Allah ba ku shi kuna tsoratar da mutane tsoron banza kai kakkai da muku allura mu yanzu muna neman allura a yi ma mutane don mu huta da musiba mu dawo mu haɗu cikin masallaci mu haɗu cikin ya ta'arafu na bainahu mu san juna don maganin kuma ba yanzu aka fara ba an shayi duka wayannan cututtukan da ke kashe mutane ana taimaka mutane wai har yanzu wai ga wani sannan wani abu da na lura da su da ɗaya daga cikinsu masu irin wannan kasa suna turawa da ɗaya daga su zai samu likitan da ya sani ɗan garinsu kawai ya ce malam wane ga wata matsala ta zo don Allah meye ka kwance min garan wannan al'amarin da ya warke amma za ka ga mutum bai san ilimin ba amma ya tashi za ka ji yana magana kamar wai wahayi ake yi kamar magana shi ba ta abin nan ƙarya haɓa ya muka ɓaci haka muka lalace haka wannan al'umma ta mu kowa ya tashi ta tsoratar da mutanen nan bayan allan nan ga nan kowa an sa shi cikin tsoro to dole ya zama mun dawo da hankali komai za mu yi shi mai da ilimi sannan kuma wayannan masu wa'azin nan su san iyakan haddin abin da ya kamata su yi su magana abu da zamani ba ka hukunci akan shi sai ka san zamanin sai ka san shi alhukum ala shay'in far'u min ba ka san abu kake hukunci akai sannan kuma in ba sultan kake ba ko hakimi shi ma Allah ya ce ya je ya nemi masana masana su ba da labari Allah shi da mu amma kowa ya tashi ya dinga kawai yin abu da yake so yana faɗin abubuwa kawai yanda yake so ba tare da ilimi ba tare da tambayar wanda suka sani ba duk abin ƙasa a ruɗa ta Allah shi da mu to li kulli ummatin wa li kulli ummatin wa li kulli ummatin rasul Allah ya ce kowace al'umma min al'umam daga cikin al'ummomi rasul suna da wani manzo wani manzo fa idza jaa rasuluhum in wannan manzon nan nasu yazo ilaihim zuwa gare shi kazzabu sai su sai su kareta shi to eh, eh, rasulun qudiya bainahum sai Allah ya wato bainahum bil qisd sai Allah ya hukunci tsakanin su da gaskiya bil adli fa yu'azzabuna sai a azabtar da su wa yunajjir rusul kuma Allah tsira da wato ya tsira da manzannin wa man sadaqa wa man sadaqahu da wanda kuma ya ya gaskata da wayannan manzanni wa hum la yuzlamun ba za zalunce su wanda suka yi imani suka bi manzanni ba za zalunce su ba amma suka karyata Allah zai azabta su bi ta'abihim ta ya za yi Allah zai azabta su ne bi ghairi jurmin ba tare da wai wani laifi ba fa zalika ya fa kazalika nafa'alu bi haula haka dai zamu yi da wayannan wanda suke karyata annabawa to Allah ya ce wa kulli ummatin rasul kowace al'umma da ka gani tana da manzo mu al'umman fa ba mu da manzo me yasa ba da manzo domin a ce li kulli ummatin al'umma mu al'umma ce ba mu al'umma bane mutane ga nan cikin daji yaushe ne aka yi garuruwan namu ba da maganan baya ji da bane duk maganan baya ji da bayan zuwa annabi alaihi salatu dan nan ana cewa majahilil afriqiyya majahil black africa ba san ba mu da umman ba mu da habara ba mu da mutane mu haɗu muna da ilimi wallahi aika mana manzo shi yasa muna nan kawai cikin daji da baya je da yazo kamar in tarin ya inganta haka su ne ne da wura da su Kano su Hausa bakwai da banza bakwai sai yanzu muka umma to a yanzu nan ma mu wargaje mu ba umma bane domin al'umma tana da shugabanni tsayayyu shugabannin nan kuma kamar yadda za Kano zaka ganta da ganuwa kaga a ce akwai sarki tunda ka gano wannan gano wannan shine duk wanda ya shigo fa huwa amin yana karkashi na zan kula da shi zan ba za a cuce shi ba za a raba zakka da shi wanda ya shigo ganuwa amma wanda ya fatta ya shige daji fa akwai ruwan sarki da shi ba ku ruwan sarki da shi to haka muke a sakin gamunan shugabannin namu ba ga sunan take kawai ba ba su iya kamar yadda kaza da in ta ga shaho ya take da 'ya'yanta sai ta buɗe ku kowa kuma ku shigo ku shigo ku shigo ko shugabannin ba ku suke ba shi sa mu ba umma ba ce har yau ɗin da nake magana mu ba umma ba ne kowa kawai shi ya sani da kayan da gidansu amma mu rungumi juna an kusan samun lokacin saddauna ya rungumi kowa an kusan shi yasa suka sauri suka datse su wurin su sun datse kan mace ce to amma hayyo muna fama da wannan abin da suka mana suna su ba taba ba shi yasa suke da wani dan tama suna dan haɗe haɗe sun san maslaha su suna iya taimakawa ko fa ga munan zube da mutum ya samu sai ne yana neman danne dan uwan shi shi ya kawo mana wannan mu ba al'umma bane saboda haka amma Allah ya ce duka al'umma ya aika musu annabi Allah shirya da mu to su wayannan kafirai lokacin da za a yi musu annaba su ya kulun mata 'hazal alwa'd wannan alkawalin da kake muna za muna azaba za a yi kaza mata yaushe zai zo bil azab in kuntum sadiqin ku annabawan nan kun kasance masu gaskiya fihi a cikin wa'adin nan da kuke muna yaushe zai zo kullum suna magana yaushe ana maka gargadi kana cewa yaushe wato kai ba za ka yi imani da ilimi na gaske ba wai sai ka gani ba sun kawo maganar corona don ba shi bane dan kan ɗauke kanmu da hankalin shi wayansu an ce ga musiba ta faru a China wai mu magana mutuwa ba sai ka gana mutuwa sannan za ka yi ta to lokacin da kaga aka ware mutuwa shi kenan kuma ta dinga yatsa kenan tun kafin ta zo ake so a daƙe ta kar ta zo wa ba komai menene saboda ka ba kulle jirgin sama hanyar jirgin sama da take shigowa ba domin wai ba ganta ba kuma gwamnati ba za ta iya cewa a ɗauki wani mataki ba sai mutane suka ba mu gani ba wai har yau suna cewa mu mu ga ana mutuwa ba wai a nuna mana hoton wayanda suka mutu wai shin ba nuna hoton an gana mutuwa ba ba san akwai corona ba gashi yanzu haka ana mutuwa a arewan nan sokoto ana mutuwa katsina ana mutuwa kano ana mutuwa yobe ana mutuwa mutuwa fa ke yi wai har yanzu eh, unknown unidentified disease ya unknown unidentified cikin rana ɗaya a aika mobile je gani mobile clinic na a abin da ke kashe mutane kuma kowa ya sani in ka ji mutum zazzaɓi da rashin numfashi to me za ka tunani mutum da gashi nan an kwana lafiya da kwana biyar ya samu ciwo ya mutu ya fara da kaikayi makogoro da zafin makogoro ya zo kuma yana to me kake jira wai sai an yi sai diagnosis wai su sai sun gani to haka kafirai suke annabi sallallahu alaihi wasallam baya ƙarya annabawa ba ta ƙarya sun san su sun ga mujizozi sun san cewa wannan daga Allah ne sai aka musu tahdid aka ce azaba na zuwa in ba ku yi imani ba sai su ce mata hadal wa'd in kuntum sadiqin yaushe wannan alƙawarin zai zo istihza'an wai su sun gani yanzu likitocin duniya kaka su ce ga cuta tana kashe mutane har ma wanda ta kama suna cewa fa da gaske ne fa ta kama fa yace ba ba na fatan irin abin da same ne ya sami ko da makiyina dan yadda ya ji abin yake gwamna mu ba haka yace ba amma dole kan a ƙarya yake yi siyasa sace. menene me mutane suka koma shi yasa mu har yanzu ba al'umma bace mu dinnan ba al'umma ba ne? don Allah bayan corona nan mu zama al'umma ta gaske mu zama al'umma mu haɗa kanmu mu taimaka junan mu mu bar sukan juna mu bar cin naman juna mu bar juna makida Allah shirya da mu قل لا أملك قل لا أملك cikin irin wannan magana qul la amliku li nafsi darran kuna cewa yaushe ne za azaban nan za ta zo to ka gaya musu la amliku li nafsi darran ni ban mallaki wa kaina tunkuɗe wa kaina sharri ba daf'ahu aw naf'an jalbuhu kuma ban mallaki kai jawo kai na alheri ba wannan wa yake magana annabi alaihi salatu wassalam ka gaya musu Allah ce ka gaya musu baka mallaki tun kuɗe wa kanka sharri ba baka mallaki ka jawo kanka alheri ba illa ma sha Allah sai dai abinda Allah yake so nan illa din nan fa dukan shi al istisna munqati wa hum bidarrin bihi min illa bi idhnillah munqati istisna munqati mai istisna munqati larabawa suke da shi raja'a raja al-hujjaju illa amti'atuhum alhazai sun dawo amma illa amti'atuhum sai dai kayan su kayan su dawo ba nan istislamun qata domin su kayan alhazai ne ba alhazai bane kuma ya kamata a yi istisna'i daga abin da yake su alhazai رجع الحجاج إلا إلا رئيسهم alhazai sun dawo banda shugabansu bai dawo ba shugaban hajji bai zo ba wannan eh muttasil domin shugaban haji daga jikin yake mutane sun zo sai dai banda karnukansu in ka ce ba shi haka zai ce ah to karnuka mutane ne tawa balarabe abu magana ce mai kyau na istisna'i munqati ne wato ban iya mallaka wa kai na amfani ban iya tukuti wa kai na sharri in kaga wani abu to iko Allah ne ba ni ba ba wai istisna'i wa Allah ya bashi iko yayi a'a Allah ya shirya da mu to in ay yuqaddim illa ma sha Allah an yuqaddar ay eh, yuqaddiruni alayhi sai Allah ya bani kudura akan shi fa kaifa to ya iya ba ku hal wato an cewa azaba za ta muku li kulli ummatin ajal kowace al'umma tana da ajali muddatin ma'luma li halakiha wadda Allah zai halaka ta idza lokacin da wannan ajalin da Allah ya rubuta zai halaka wannan al'umma fala yata'khiruna yata'akharuna ba iya samun jinkiri daga wannan lokaci sa'atin ko da yini ɗaya ba za su samu wala yastaqdimun haka nan ba su wato <clears throat> yastaqdimuna ba sa zama wato abun ba zai ba zai zo yayi latti ba ko ba zai zo kafin lokaci ba ya taqaddamuna alaihi wato ba sa samu wato ci gaba akan shi bai yiwa in Allah ya rubuta wa um al'umma halaka to la budda Allah zai halaka wannan al'umma a wata aya kuma qul la amliku li nafsi naf'an wala darra ah, naf'an wala darra wannan aya a'raf ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء النبي صلى الله عليه وسلم ce na mallaka wa kaina alheri da kuma sharri sai da abin da Allah ya so fa lau da na kuma na san gaibu lau kuntu alamul gaib da na san gaibu da na yawaita alheri kuma ba wani cuta da zai same shi abubuwa ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam na bakin ciki kamar lokacin da eh, dan shi Ibrahim ya rasu yayi bakin ciki kwarai da gaske annabi Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da iyalin shi aka yi mata ifk kage aka yi mata ƙarya wata daya annabi sallallahu alaihi wasallam na cikin bakin ciki domin abu ne an yada shi cikin al'umma ƙarya akan iyalinka kuma iyalin da ka fi so ya damu sai da Allah ya sako da wa'ayi irin wannan abubuwan duk ba za su same shi ba to Allah ya ce li kulli ummatin ajal nan kuma yace wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yawm al-qiyamati aw mu'adhibuha 'adaban shadidan kana dhalika fil kitabi mastura ba wata alƙarya babu ita sai Allah ya halaka ta kafin ranar tashin kiyama aw mu'adhibuha 'adaban shadida ko Allah ya sa ta cikin azaba azaba mai tsanani wannan yana cikin littafi rubuce babu wata alƙarya Allah na talaka al'ummomi yana talaka halaka alƙaryo yana ta yi to yanzu gashi Allah zo da corona ta addabi kowa da ka sani da wanda ya kama ta da wanda bai kama ta ba ko ba kama ta ba ta kama ta domin azabu Allah ce alkawali ne zai halaka kuma kowa yadda cewa zunubi ya yawa ɗan adam ya fantare namiji a wuri namiji mace ta wuri mace uba ya ta'adi yanzu tsoho an nuna min tsoho tsohon mutum ya samu yarinya a shekara sha hudu ya mata ciki tsoho dattijo hmm? shekara saba'in da biyar haka kama wani ga ɗin yarinya ya jaririya ya shekara biyu daga sama ana ɗaukan shi yana ƙoƙarin lalata da can tsoho an bi an rikice an lalace kaka mai yaudara mai cuta mai kaza duka da masu ilimin da jahilan sannan ma ilimi na yake duk yawancin mutane mushrikai wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun da ke za ka samu tun imani ga yin tsaye mustaqim ba mushriki ba kuma bai tsoron kowa sai Allah wanda ke tsoron aljani sai mai tsoron sihiri sai mai kaza sai mai neman abu wani ba Allah ba duk wani mene ne duk mushrikai ne har ya baka yi wa'azi bid'a kuma ka haddithu la haraj musulmi kawai kan bid'a suke annabi sallallahu alaihi wasallam ce man amila duk wanda yayi wani aiki wanda ba al'umunin annabi ba bai da aikin banza kake yi maimakon kullum ka wani aiki ka ce yaya sunna take a a ba ruwanka me shehi na ga mu ku ta bid'a ku raba al'umma kan bid'o'i ibadun bid'o'i ku ta yi sannan ba mai tsawata in mai tsawata ya zo kuma sannan kuma wayancan nadda'un mutanaddi'un mutafaqihun mutane su kuma su dauki addinin nan da karfi irin ana kokarin koya mutane tauhidi ma su san Allah ma da za su bauta mishi wasu a'a wai sun zuwa wata sayarar islam za su za su kafa daular musulunci daular da Allah da kanshi halaka ta Allah da kanshi halaka daular musulunci domin me ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ai ta daular nan bai fi shekara talatin ba duk za ta rushe za ta koma mulkin azuz mulkin danniya mulkin cutarwa Allah ya ta hankuri ya ce shekara dubu ɗaya sannan ya rusa ta Allah ya rusa ta kuma addini ya tafi addini ya tafi wai su abinda mutanen da na farko suka kasa tsayarwa wai shi shine min su da rashin basira su ɗauki makamin su ta kashe mutane da sunan wai jihadi da sunan shari'a duk an rikice babu alƙibla ba wanda ya san me ya kamata sai kuma masu faɗa 'yan siyasa kan duniya a yaudari mutane a yaudare su don me don a samu mulki na samu mulki a cuce su to cikin irin wannan sai ga corona ta zo ita kuma corona ba ruwanta kowa ta yi labin shi to za a yi corona nan a dawo a tuba zuwa ga Allah do. masu bid'a su tambaye me sunna mu tsaya kan sunna masu shirki su tambaye me tauhidi mu dawo kan tauhidi masu rabe rabe su dawo su ce me ya kamata a yi mu haɗe al'umma mu zama al'umma mu samu shugabanni da za su rungume mu mu dukan mu mu samu shugabanni da za su rungume mu mu dukan mu to sai ku ga al'umma ta dawo sai ku ga rahman Allah ta zo sai ku ga kuma Allah ya karanye mana wannan musiba sannan kuma yi Allah addu'a bi ikhlas ba irin addu'a wani ya ce wai a a taru masallaci ayi addu'a ayi karanta qur'ani a suke wannan bid'a ce bid'a wai shi na mani Allah bai jin addu'an afrad lokacin da suke suke sujada a cikin gidajen su wai sai an taru masallaci a ba wanda ya karanta wanda ya karanta wannan bid'a da bid'a zaka fita wani shi kuma dan tsoratar da gwamnati kin kulle masallaci to za talaka mutane za su miki addu'a za ki ga abin da zai same ki sai ce kaga wannan mutumin ka yarda kenan a cikin gidajen mutane suna kulle in su yi addu'a ha yadda Allah zai karɓa yi ma gwamnati ko maimakon ku yi ma gwamnati me yasa ba za ku roƙi Allah a cikin gidajen ba ya kwaranye muna wannan corona wannan hujja ce akan ku tunda Allah na karɓa kun sani kawai dai a liƙe da abu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu yakan zauna ya koya mutane Qur'ani ya koya musu addu'a koyawa ya tadarasunahu ana halaka na tadarusul Qur'an ba halaka kawai kawai ta'abbudan wai wannan karanta wannan karanta wannan bid'a ce in za ka yi kai a gida sai kana mutane kana karanta Qur'ani koya a gida kuma kowa ya kuma Allah bai bukatun wata muqaddima don idan salaka ibadi anni fa inni qareeb Allah bai bukatun muqaddima amma in kai jayyid kai azumi kai wani abu kai roƙa Allah jayyid amma bai bukata bayi na in sun tambaye ka game da ni suna so su roƙe na ina kusa da su ka roƙi Allah ita roƙon ma kan shi ibada ce Allah na so a roƙe shi ita kan shi roƙon ibada ce saboda haka ku ta roƙon Allah Allah ya yi mana wannan abu kuma shirar da mu dawo da mu kan sunna kan tarjih sannan kuma ya ba mu al'umma mu haɗu gaba ɗaya to in mun samu wannan insha Allah mun samu ribar corona amma in ba haka ba to ta kashe mutane ta wahalar da mutane ba lada sannan kuma ga zunubi Allah shirya da mu alhamdulillah akwai السلام عليكم ورحمة wannan tambaya ne daga wata baiwa Allah ah, tana cewa wata baiwa Allah ce wanda take da rufin asiri Allah ya ba ta rufin asiri gwargwado duniya kuma tana da kokarin ibada ta kai kusa shekara hamsin a duniya amma Allah bai kaddari ta aure ba kuma sai Allah ya sanya mata son 'ya'ya kuma ba samu damar yin aure ba sai take cewa ko za ta iya zuwa germany a je germany sannan kuma a mata insulin a mata ne? a mata insulin da ta rubuta kenan insulin eh. to abin da ta rubuta a yi mata artificial insemination eh haka take da da a ba ta faɗi ga wannan a a wannan bai halatta sam kuma sannan wani abu domin Allah yakan ba mutane maza da mata wa yaj'alu man yasha'u aqiman kuma wani sai sa shi bararre wato bai haihuwa saboda haka tunda shari'a ta ce Allah ne ke ba mutum ya da ya'ya saboda haka dan ka rasa ya'ya bai halatta mace ta je ta kware al'aurata don neman ɗa domin ba lalura ba ce nisa ba lalura ba shari'a ta ce a Allah na son wasu ba yayan amma in an iya yanda mijinta ne zai yi mata to wannan ya halatta amma ta je ta kwara jikinta kabon likitoci don neman ɗa haramun amma in an yi yanda miji zai yi mamaci irin wannan insemination din to wannan ya halatta amma da kuma maniyin namiji din sannan kuma ita bata rike asbab ba me asbab na samun yaya ba shine aure ba hmm. to me ne matsalan me matsalan in ta rasa miji ta zo nan mu daura mata da cikin ɗaliban mu shikenan ga malam nasiru na je ga to Allah ya ta malam sai wannan tambaya ne muka samu daga masu waren ka ka san waje wato eh. Ghana eh. wannan yana cewa mutum yake kiwon dabbobi to kuma sai hada da hada aladu a cikin dabbobin da yake kiwo da alade eh ya hukuncin wannan yake tambaya a bai halatta mutum ya kiwon abin da yake haramun ne sai dai mu sani Allah ya hana cin alade Allah ya hana cin naman alade ba wannan ake nufin kawai a bisu ana kashe su ba saboda haka in an samu wani amfani kamar yanzu alade in an yi shi Dan gwada magani yanzu ba muna maganar vaccine ba musulmi za su yi kiwon alade don me su gwada vaccine za su yi kiwon alade domin yanzu akwai abu da ake ebowa daga alade shine insulin mm-hmm. shi insulin nan da kake magana a zo mm-hmm. insulin na alade ya fi kama da insulin na mutum akan na saniya domin na saniya yana samun wa'yansu alaji hassasiyya amma na alade dan kusancin shi da na shi da kai ake samun yasa hasasiya saboda haka yawanci insulin da ake yanzu daga alade yake to ai kaga wannan ana magani fa man tarra ghayra bagin wala adin fala isma alayhi to da ka hana cin wayan abubuwa amma in akwai lalura babu laifi saboda haka hukuncin su biyu ne hukuncin ba lalura da hukuncin lokacin lalura saboda haka in ana kiwon wayannan aladen ne domin yin wannan abu na research na wasu abubuwa na magani to wannan babu komai amma an yi kiwo ne dan a ci ko a taimaka ma wanda zai ci wannan haramun ne kuma kudin shi haramun ne to kamar shi medical doctor kamar yadda ya fara tambayar sa na biyu kenan hmm. kamar wanda yake medical doctor um, veterinary doctor kenan eh. aka kira shi ya zo ya ya ga lafiyan dabbobi abu ya ga lafiyan wato alade eh. ana kiwon aladen ne saboda sayarwa da ci da sauransu a to wannan a kada ya ta'awuni kada ya taimaka amma in gona ce ta masu kula da magani pharmaceutical farm ko wani gwamnati da take kula da su ko da ma za a tarbiyyantar da su ne don mutane su gani yara su koyi maganan alade da sauran dabbobi wannan ba komai zai wannan aikin shi saboda haka niyyar za a duba gani amma mutum ne gashi ne yana kiwon alade yana sayar ma mutane suna ce to wannan kada taimaka sai a ƙarshe malam yannan yana cewa kwanakin ba wa'azin da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 ka ba mu ikon binta Allah ka ganar da mu ƙarya ka ba mu ikon kauce mata rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين akwai wanda ya aiko da marna turo kamanta wanda ya aiko da dubu ɗari da hamsin dubu hamsin duka ya tura a cikin akawun ne dubu hamsin na masallaci dubu hamsin na marayu dubu hamsin na wato wa'anda suka musulunta saboda haka insha Allah malam watakila gobe zai ambaci sunan shi insha Allah to muna fata Allah ya bashi lada na wannan zakka da ya cire muna roƙon Allah ya saka musu da alkhairi rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh tana hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab subhana rabbika rabbil izzati ma yasifun wassalamu alal musalim alhamdulillahi rabbil alamin